บุ๊กทูแปดฮัจเวลาจิกกขอโทษครับすみませんกี่โมงแล้วครับ今何時ですかขอบคุณมากครับ どうもありがとうございます。มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา1時です。มันเป็นเวลาสองนาฬิกา2時です。มันเป็นเวลาสามนาฬิกา3時です。มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา4時です。 มันเป็นเวลาห้านาฬิกาิเดสมันเป็นเวลาหกนาฬิกาิเดสมันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาิเดสมันเป็นเวลาแปดนาฬิกาิเดสมันเป็นเวลาเก้านาฬิกา 9เดสมันเป็นเวลาสิบนาฬิกา10เดสมันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา11เดสมันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา12เดสหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที 1分は60秒です。1ชั่วโมง60นาที1時間は60分です。1วัน24ชั่วโมง1日は24時間です。